Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 14, 1595 Itinaas bilang Metropolitan Archdiocese ang Manila base sa kautusan ni Pope Clement VIII. Kasabay nito nabuo ang Diocese ng Nueva Segovia, Nueva Cáceres at Cebu na una ng suffragan ng Manila. Sa pagkakabuo ng tatlong dioceses, lumiit ang teritoryong sakop ng archdiocese, kabilang na lamang ang Rizal, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, Laguna, Cavite, Bataan, Sambales at Mindoro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.